Egunon, ongi etorriak guztioi berrion eh, saiora, urtarrilak amaika ditu gaurko honetan, aste azkena da eta berriozari irratia entzuten ari zarete. gradu bakarreko temperatura markatzen du gaur gure termometroak eta badirudi alaxe jarraituko duela datozen orduetan ere, egun hotzan gaurkoa eta kaso biharkoa ere, e, gaur goizean zehar belainoak izanen ditugu, zerua estalia, baina badirudi arratsalde partean zertxo bait garbituko duela. osasuna eta geure burua zaintzeko moduak eh, aztertuko ditugu gaurko gure saio honetan egoitz garro eh, Euskal Eskola Makrobiotikoko kidea izanen dugu horretarako hemen eh, telefonoz bestalde gure gaurko berrion saioan izan ere berriozarko udalak eta Euskal Eskola Makrobiotikoak nola zaindu gure burua izeneko ikastaroak eh, antolatu dituzte datozen hilabeteetarako. Bost ikastaro izanen dira, eh, ba, bat eh, urtarrilean, beste bat otxailean, martxoan, apirilean, eta azkenekoa maiatzan, eta hoietaz guziaz itzeinen digu egoitz garrok gure gaurko saioan. Baina horren aurretik e, ba, albisteak eh, aipatuko ditugu, berriozarko hainbat eh, kontu eta jakina iruñerriko azken berriak ere aipatuko ditugu. Beraz ez mugitu, asteran goaz eta eta beti bezala gure albistegiarekin. Iruñerriko berriekin hasiko gara lenik eta behin laguntza eskatu dute Iruñeko Donibane auzoan gertatutako bortsaketa bat argitzeko bortsatu egin dutela salatu du Iruñeko emakume batek Espainiako poliziaren aurrean adierazi duenez igande goizean gertatu zen sexu erasoa Iriko Biurdana parkean emakumeak 26 urte ditu eta korrika egitera ateratzen parkera kirola egiten ari zenean, hain zuzen ere, bi gizon hurbildu ziren arengana atxiki eta bortxatu egin zuten biktimak salatu duenez. Salaketa jaso ondoren, Espainiako polizia erasoa ikertzen hasi da, baina oraingoz ez du inor atxilotu. Igandean bertan jarri zuen salaketa ustezko erasoa jasan zuen emakumea, goizeko bederatziak aldera bortxaketa ustez igande goizean gertatu zen, ordu bete eta bi ordu lehenago Espainiako poliziako iturriek jakinarazi dutenez. Salaketa jaso eta gero ikerketa abian jarri du poliziak emakumea ospitalean hartatu zuten igandean bertan. Hauzi medikuaren txostena jaso dute poliziek unitate zientifikoak ere bere txostena prestatu behar du ikerketa martxan da, baina denbora behar da adierazi dute berri emaileek. Oraingoz inorez dutela atxilotu azaldu du Espainiako poliziaren komunikazio zerbitzuak. Esan dugun bezala ikerketa martxan da, baina baita herritarriak ere bai izan ere bihurdana parkearen inguruan Iruñeko Donibane eta Sanduzela jauzoetan kartelak jarri dituzte bizilagunei laguntza eskatzen jartzeko. Ezer ikusi bazuten, Espainiako poliziarekin harremanetan jartzea galdegin diete erritarrei kartel horien bitartez. Espainiako poliziako kidek uste dute eraso zioten emakumearen senitartekoek jarri dutela martxan laguntza eskatzeko kanpaina lekukoren bat izan bazen aurkitual izateko. Oraingo zala ere, deirik ez dute jaso komunikazio zerbitzukoek jakinarazi dutenez. Eta ez gara iruñetik aterako, 2008ko Sanferminetako txupinazoko istiluen kasua epaitzen hasi baitira. Iruñeko lehen instrukzio epaitegiko epaileak ahozko epaiketa abiatu du Iruñeko amaika gazteren aurka, 2008ko Sanferminetako txupinazoan izandako istiluen kontura. Egun horretan, ikurriña erraldoi bat indarrezkentzen saiatu zen udaltzaingoa eta horretarako lepo beteta zegoen plazara sartu zen borreak erabili aldiz une horretan hasi ziren eh, istiluak epaileak desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatua leporatu die gazteei eta horietako bati gainera lesio delitu bat ere gehitu dio ustez botila bat jaurtzea jaurtitzeagatik Madrilgo gazte bat larriki zauritu zen eh, ba, momentu horretan erasoaldi horretan bestalde gaur jakin dugunez lesioengatik auzipetua izan den gaztea KSG da hogeita lau urteko zizurko bizilaguna eta ez URE hasiera batean poli poliziak erruduntzat jotzen zuena epaileak beraz, poliziaren testigantza eta txostena balioa gabetu egin ditu eta ez ditu kontuan izan hauzia idazterak orduan. Berriozarko kontuak aipatuko ditugu orain, udal kiroldegiko abonatu berriak lortzeko sustapen kanpainarekin hasiko gara berrikilan sozietate publikoak, hau da berriozarko kirol instalazioen kudeatzaileak sustapen kanpaina bat abiatu berri du abonatu berriak lortzeko. Horrela, instalazioko abonatuak izateari utzi zutenek aukera izanen dute urtarriletik apirila bitartean berriz ere abonatu alizateko hasierako kuota ordaindu gabe. Bestalde, hilabete hoietan, hau da, e, urtarriletik apirilera kide izateko egindako eskaera berri guztien hasierako kuota, zatika ordaindu izanen da hileroko sei epetan. Eta kiroldegiko berriekin eh, jarraituko dugu udako terraza eta taberna ustiatzeko kudeak eta esleitzeko deialdia egin baitu berrikilan sozietate publikoak. Eh, sozietate honek berriozarko kirol instalazioen kudeak eta zarduratzen denez berriozarko udal kiroldegiko udako terraza eta taberna ustiatzea enkantean hartzeko eskaintza egin behar du. E, iraupenari dagokionez kontratua izenpetzen den egunetik aurrera urtebeteko iraupena izanen du eta urtetik urtera berritual izanen da gehienez ere beste hiru urtez. Berrikilan SL sozietate publikoaren erregistro orokorrean eh, aurkeztu daitezke proposamenak antsoingo zendeakalean zenbakirik gabe Hemen eh, berriozaren goizeko sortzi terdietatik arriatxaleko lauak artean aurkeztu izanen dira proposamen guztiak, baina eh, adi e, EPEA mm, bereala agortuko baita urtarrilaren amaseian amaituko da proposamenak aurkezteko EPEA. Eta eskaintzaren oinarrizko aurrekontua irumila seieun eurokoa izanen da, beza kanpo gehi gastu arruntak hau da argia, ura, gasa, telefonoa eta bar parte hartzeko BTBR behar guztiak eta baldintzak eh, pleguan agertzen ageri direnak webgune batean agertzen dira irubebikoitz.navarra.es webgunean eta baita proposamenak aurkezteko tokian ere antsoaingo zendea kalean zenbakirik gabe. Eta beste deialdi publiko bat, herriko elkarteek ostiralera arte dute epea euren jarduerengatik jasotako diru laguntzak justifikatzeko. Urtarrilaren amairua, hau da ostirala izanen da, justifikazio horiek aurkezteko azken eguna. Gainera, justifikazio horrek derrigorrez izan beharko ditu ondoko dokumentuak jarduera bakoitzaren azalpen zehatza, balantze ekonomikoa, pertsona eskudunak sinatua, gastuen fakturak eta jardueraren berri ematen izateko erabilitako euskarrien kopia bana. Badugu beste albisterik ere, Raul Parientek irabazi du BKS aria balkoian jarritako olentzero onenari. Iragan urtarrilaren lauan egintzen berriozarko balkoietan olentzero onenarentzako sari banaketa, BKE elkarteak antolatuta. Eta irabazlea, Raul Pariente izan zen, elkarteko presidente Ezekiel Martinek eun euroko bonosaria eman zion irabazleari, honek berriozarko saltokietan erabili dezan. Lehiaketaren lehenbiziko edizio izan da ortengoa, baina arrakasta ikusita antolatzaileek dagoeneko iragarri dute urrengo egu berrietan ere bigarren edizioa abian jarriko dutela. eta gure albistegiarekin amaitzeko nola zaindu gure burua ikastaroa aipatuko dugu nola ez berriozarko udala bizimodu naturalarekin lotutako hainbat jarduera sustatzen ari da ingurumena zaintzeko egokiak diren elikadura eta bizimodu osasungarria esate baterako Horrietarako osasunarekin eta bizimodu osasungarriarekin lotutako orotariko argibideak zabaltzen ari da eta hildo horretan nola zaindu gure burua lantegiak antolatu ditu berrio zartar guztientzat. Irakasleak Euskal Eskola makrobiotikoa elkartekoak izanen dira eta saioak naturaren gelan eginen dira. Izen ematea eta ko urtarrilaren bederatzitik ama zortzira zabalik izanen da 0 amabi telefono zenbakian, baina horretaz eh, guztiaz, eh, mendik minutu gutxira hitz eginen digu Euskal Eskola Makrobiotikoko kide den egoitz garrok, beraz, ordur arte, mentxe amaitzen da gure albistegia eta bere alaxe musika pixkatxo bat entzunen dugu. appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly sold. Love for sale. Who, who, who, who, who will buy? Who would like to sample my supply? prepared to pay the price for a trip to paradise. Love, love for sale. The poet's pipe of love and their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the meal of love. Oh, love, new love. appetizing young love. For say, if you wanna buy my way, follow me and climb the stairs. Love, for sale. Eta hemen txe jarraitzen dugu, berri hon saioan, berri hozari irratian zuten ari zarete, FMko ehun puntu zortzan edo interneten eguzkiplaza.neten eta gurekin daukagoia da gure urrengo gonbidatua e, egoitz garro e, Euskal Eskola makrobiotikoko kidea, kaixo egoitz egun hon? Bai, kaixo egun hon. E, bueno, gaurko gaia gure burua zaintzen e, ikasteko ikastaroiek dira e, ba, naturaren gelan eginen direnak datozen e, asteetan urtarrilaren hogeita iru honetan Eh, hasita ez dala. Bai. bai, eta lehenbizikoa, mm, elikadura eta osasuna familia osoarentzat, baina bueno, badira askoz gehiago, baina lehenbizikoa hau e, urtarrilaren 23 honetan hasiko dena. eguzu pizkatxo batean, ba, zertan zertan datzan e, ikastaro hau eta bueno, goazen banan banan ikusten e, zertaz arituko zareten datozen aste hoietan. Bai, bueno, gehien eh, programatua dago eh, jendeari bere burua zaintzen irakasteko pixkatzen olako gauzak inditzazketen. Eh? Beti ere likadura oinarri izan da. Eh? Eta lehenengo hau izango da sarreratxo bat bezala eh, irakasteko jendeari e, oso orokorra izango da noski, baina ze aldaketak egin ditzazketen e, bos, jada bere bere bizitza eta bere osasuna hobetzeko, eta bere elikadura noski hobetzeko. Mm Horta dela dago bideratuta, eta ero, pues aurrerago emango dira ja astarago spezifikoagoak, e, eh, gorputza mhm. bai garbitzeko, oreka emozionala lantzeko mhm. eta imat erremedioren nola prestatu, ba kondizio edo arazo berdinetarako. Mhm. Lehenbiziko ikastaro honetan, gaztelania emanen duzuen e, ikastaro honetan ikusten ari naiz hemen eh, bueno, programa begiratuta e, familia osoarentzat bai. zuzendutako zerbait dela, bai gizonezkoen elikadura, emakumeen elikadura seme alaben elikadura, badirudi, bakoitzak bere behar espezifikoak dituela, ezta? Bai, <laughs> ezari batek esaten duen bezala, gizaki guztia berriña bezain ez berriña gala, ezta? Uh mhm. -huh. Bai, bai, hori kontutan hartu behar dira, eh? E, bai energia mailan eta bai nutriente dolikagarri mailan ere aldez ez dago. Eh? Bai, abutzaroan, edo gaztaroan, edo luaroan, edo sartzaroan ere. Mhm. Eta ero bakoitzaren bizimoduarez berriña dela. Horren gure asmoa, da ere jendea oartzea hortaz, eta em, lan handiegia egin gabe, hau da, guztientzako janari berdinare prestatuta, nola gokitu portzentaiekin edo zaporekin no, bakoitza bere... Mhm. bere behar egokietara, ez? Mm Hain zuzen ere, e, otsailean bigarren ikastaroa eginen duzue, otsailaren hogeitik hogeita bira, hau ere gaztelaniaz, eta hain zuzen elikagai ezarituko zarete bigarren e, ikastaro horrietan, mm, gaur egun ongi jaten aldugu, zeren ikusten ari naiz ikastaroaren puntuetako bat da gaur egungo sukaldaritzaren arriskua, eta, bueno, agian, <laughs> ezakit kezkatu behar aldugu. Mira, gaur egun A ber, jende asko aldatzen ari, jendearen kontzientzia maila eta mm, bereburuaren gan hartzen ari ardura geroz eta undiagoa da. Eta, bueno, gauden egoerak ere alaskatzen du eta, eh? Uh baino, konturatzen magea, geroz eta arazo gehiago daude, e, fisikoak, emozionala, mentala e, eh, geroz eta jende gazteagoaren gan, mhm. batez ere, Eta noski, ez, dugu esango dena, zen ikastautan argi esango egu elikadura bai. ez dela dena, mhm. eh? baina, e, bueno, badauka garrantzi puntu handi bat e, elikadurak, Eta elikadurak, eta horren inguruan ere sortzen den bizitza estiloa. Mhm. Eta saietuko gara hori dena, jendeari irakasten zen gaur egun, pues, orokorrean, e, zaitezke, ia dozen eskoletarako menu bat ikustera, eta penagarria dira. <laughs> bai kalitatez, bai nola prestatuak izan diren, penagarria dira. Mm -hmm. Eta behin baino gehiagotan aipatu duzu, e, bai bizi modua, mm, bizi kalitatea, mm. Eh, mm, bai fisikoa, bai mentala, guztia lotuta aldago? Lotuta dago, bai. Gu ez gara bakarrik eh, aragia, eta zurrak eta odola ez. Mm -hmm. Bago zer bai gehiago makina hori mugitzen duena. Eta noski, esan dezakegu makina honetatik e, artxibo bat edo ikutu ezkero beste guztiak ere mugitzen direla. Mm lan emozioa eta mentaletik abiatzea oso zaila da. Jendeari gehiago mm, gaur egun batez ere. Baina maila fisikoa zarduratzen azten zarenean dituzun onurak ez dira akarri fisikoak. Eta orduan gero ere beste maila hori lantzeko abia puntu oso ona da. Oso ona Eta ero, ere gure mm, nola baita esateko bizitza estiloan ditugu jarrerak eta aldatu ezkero, ja sortzen ari gera beste ingurune bat, eta oso garrantzitsua da, eh? Hain zuzen ere, mm, martxoan, martxoan hogeita zeitik hogeita zortzira, beste ikastaro bat izanen duzue, mm-hmm. elikadura eta osasuna, hau ere gaztelaniaz, mm-hmm. eta hemen, bueno, gaixotasunak, e, bueno, e, elikagaien bitartez immunitate sistema indartzea, eta alakoak jorriatuko dituzue, ba, ez da? Hor izango da, eta hor bai, itzingo degula nola bai e, osasunaz, E, da beti gaitzak eta osasuna eta ez hitz egitea e, ardatz bezala izatea. Baina bueno, e, hori bai izango da hortarako jakiteko nola burua nola, gehiago zainduen eta indartsua egon. Mm -hmm. Zen askotan esaten digute, dena dago kanpoan den e, dauden virusen gatik, bakterien gatik, eta mira, hori ez da horrela. <laughs> hori ez da horrela. Bateria, virusak eta dira kuadria derrak, <laughs> eta normalean erasotzen diote, pues, eh, haulen alaguenari. Uh mhm. -huh. Zen bestela, imaginatu, familia batean, gaude goi pertsona, imaginatu, gela batean. Eta bate edo bi, gripea jota. Zeratik ez dugu guztia gripea hartzen, mhm. ez? Bai, bai. Pues terrenoa landu ardelako eta estena indartxoago dagoelako. Uh mhm. -huh. E, gero, mm, bueno, eta pixat e, egitarauarekin e, jarraitza aldera, e, apirilean, elikadura eta emozioak nolabait aurreko galderarekin e, lotura daukana, ez? Mhm. E, ba, bai jaten duguna, edaten duguna, eta bueno, gure alde fisikoak erlazioa duela alde emozionalarekin, eta hori jorretuko duzu, eh? e, hau, e, euskaraz izanen da. Bai, bai, bai, bai. E, emozionarekin baino gehiago, eh? Mm -hmm. Nigizakia normalan lau edo baietan e, eh, banatzen dut, eta maia zikikoan eta <laughs> espirituaren ere esango nuke. Baina jendeari arrotza egiten zaia hitzauek eh, entzute, askotan mm, espiritual maia eta e, eh, ipatzen desunean erligioarekin eta alako gauzak lotzen dituzte, mhm. eta mm, ez gabe dituta. Mm Baina, bueno, saiatuko nahi zor ikusi arazten nola, nolako eragina duen maia guzti horietan, ez? Mm -hmm. Eta hori. Eta, e, bueno, ikastaro hauekin amaitzeko, beste azken ikastaro bat euskaraz, e, maiatzean, e, bueno, pentsa, ja, maiatzera joan gara, maiatzen oita batetiko oita irura, nora garbitu gure gorputza, e, hau, baina garbitzea azaretenean, barrutik ari zarete, ez? Garbitu, bueno, suposatu, kanpotik ere bai, baina... <laughs> barrutik, barrutik garbitzen egunean, kanpotik ere lagundu gardiogu, uh eh? Eta zehantzen dizkiguten produktua gorputza garbitzeko, ez dira oso onak. Ez dira oso onak, zeba, a ber, <laughs> zantaigozu. Boa, hori, eman dituzten kimikoen gatik, mm erabiltzen dituzten parafinen gatik, eta lakoak egiten dutena da azala lagundu barrian eta poroak ireki barrian itxi adibidez. Mhm. eh, edo produktu kimikoa gure gorputzera sartu. Mm -hmm. azalean jartzen dezunean krema bat, adibidez, produktu toksikoa dituena, espentsa e, zure odolera ez dela zer iristen. Mhm. <laughs> Azala zurgatzen dihoa hor nagoena. Mm -hmm. Beraz, kontu handiz ibili behar dugu gure gorputza ere garbitzerak orduan, eta, bueno, suposatzen dut ere mm, e, garbiketa kanpokoa izanen dela, baina barrukoa jaten dugunarekin, eta bai, bai, bai. gorputz barrua sartzen dugun horrekin ere, e, bueno, ba, kontu ibili beharko dugula. Mhm, mhm, bai, hori irakatsiko ditugu bi, bi gauzak nola eraman zen, zu garbitzen badezuka e, barrutik, gorputzari lagundu barriozu barruk hori ateratzen. Mm -hmm eta medio hobenetarikoa eta zala da. Gero, eh, bueno, ikuste, gurentzuletako askok seguruenik eh, ezakite zer den Euskal Eskola makrobiotikoa, ikusten ari gara, bueno, ba, esku horrietan eta eta udalak ateraituen karteletan Euskal Eskola Makrobiotikoa antolatu dituela ikastara hauek. E, eh, egoitze, kontaiguzu mm, labur bada ere zer den Euskal Eskola makrobiotikoa eta, eta bueno, zer egiten duzuen? Bai, bueno, Euskal Eskola Makrotikoan dela bi urte sortu genuen, tina asentzioketan, nirekidean, uh mhm. eh, -huh. berak emango ditu errazko Euskal Eskoa. Eta, bueno, gure asmoa zan pixkat e, makroiotikaren azitxoa zabaltzea. Uh mhm. -huh. Jakindaren makroiotikaz dela solutoa. Uh mm? Horan, gure eskolan nahi duguna da, jendeari bos, irakatsi beste bizitze, bizitzeko modu bat posible dela, mm -hmm. eh? abiatuta elikadura egiten diren aldakete, aldaketetatik. Mm Baina gero ere, zabaltzen ditugu beste nolako jarduerak eta eh, eskolara irekia egongo da proposamen ezberdinetara. Zenda belarren ikastaroak, eh, soinketaz berdinen ikastaroak, eta, mm eta ima gauza, ez? Gure elburuare da edatzea eta adaldin badegu ere, jendeak ikustea ere, eh, naturalki bizitza edo ongi bizitza ez, da, ez dagola zergatikan kontra behar ongi pasatzeko, eh? Mhm. adibidez. Eta latu argula gure ingurunea. Eh? Beraz, e, bueno, aizialdiarako e, eh, tartea ere baduzu zuen eh, ikastaroetan, eta, bueno, antolatzen dituzuen ekintza guztietan, mm ez? Mm-hmm. Ze, zuen webunean begiratzen ikusi dut ere, ba, e, zera, kanpaldiak eta lakoak mm -hmm. ere antolatu izan dituzuela. Zeintzuk izan dira orain arte egindako ekimenik aipagarrienak? Aipagarrienetarikoa, nuzte, kanpaldia. Eh? Mm Kanpaldia zen olbiltzen da Euskal Herri osoko jendea, kanpotik etorri izan dira Andaluziatik, Kataluniatik, Madriletik, eta oso giro honean, e, gaina ia zaiz aurpia zeuden, gogutzako, 10 aur, asko dira, ez? Mm -hmm. Berrogi, ginen, eta 10 horietatik e, eh, aurrak ziren. Eta, bueno, azte osoa pasatzen dugu, pues, mendirterak egiten, zendabelarrak hartzen, piztinara juten, e, ariketak egit, e, jaten, oso e, ikastarotxo txikiak ematen teorikoak, eta oso polita jendearen e, hartu emanak, e, gertatzen diren erlazioak eta. Mhm. Eta ero gustatuko hitzek gukena hemen, pos, ere eskoletan edatzea, eh, olako gure ideiak eta filosofia, Eta, bueno, e, sozial maila begira, pues bueno, hortan gaude ere gauza ezberdina pensatzen, baino bak, izu gaur egun egoera... Bai, ez egokiena, ez? <laughs> e, egokia bai, baino, bueno, e, poliki jumarga gauza kongi egiteko, ez? Mm -hmm. e, lehen komentatu diazu, mm, Euskal Eskola Makrobiotikoa bi pertsonen proiektu izan zela, bai. tina, eta, tina eta zurea. Bai. E, nola, okurritu zitzaizuen, nola sortu zen ideia hori Euskal eskola makrobiotiko bat eh, abian jartzeko ba, proiektu hori? Ba, bueno, e, biak eh, ikasi egu makrobiotika, gero ni beste hausatzut, tina beste hausatzuk, ba-, eta ni beti negoen keskatuta nahi nuela hemen eskola bat ireki zerengu auguste ikasteko pentsa, Mm -hmm. Europa osoan zehar, diru denborazko asko gastatzen eta pues, gogorra da. Eh? bai. E, eta, bueno, nahi, nire nahi hori baina nahi nuen zerbait norbaitekin egiten. Zeren beti gaude eh, gauza banaka egiten, etekina mhm. bakari begiratzen, eta makriotikan ere gertatzen da hori, gizakia gara, eta betiko leia hori, eta niretzako erronka bat zen norbaitekin partekatzea proiektu hau. Mhm. Eta nire irakaslea lizbuakoa, zantzian bia, zautuen neskabat, oso jatorra, bezu ezagutzen, mm <laughs> eta zel, bueno, banoa bere bila, deitu nion, itzegin nuen, proposamena egin nion, baiezko eman zidan eta aurrera. Mm Eta Euskal Herrian makrobiotika hitza <laughs> aipatzen denean, jendeak mm, badaki zertazari garen edo ez jakintasun handia dago oraindik. Euskal Herrian mugimendu handia dago, eh? Mhm. Mugimendu handia dago. Gertatzen dena ere, e, gauza guztia bezala, baukala bere aurpegia eta bere gurutzea. Mm -hmm. Makrobiotikak ere izan du, nire esatuen bezala bere aurpegi edo alde beltza. Eta horrek jende asko ere eh, urruntarazten du. Ma bueno, gure saiatzen ari da, e, argi eta harbi uste jendeari makroetika bizitzeko modu bat, elikadura mota ezberdina doela makroetiken barruan, eta denak ez dira terapeutikoak. Uh eh? Zer, mm, bueno, e, ere, astak eri ederak egin dira makroetikaren izenean, uh Hmm? gauza guztia bezala. Hori da, suposatzen eh, beste arlo batzuetan bezala. Bai, dena, gizakia gara, eh, eta mhm. ikasi behar dugu denetarik. Horan, mhm. bueno, guretzako ere erronka bat da hori, eh, ikustea jendea, jende gaztea, adin guztietako jendea, baduera makrotika praktikatzea, inongo arazorik egin, eh, izan gabe, sozializatzeko arazorik izan gabe. Eh? E, demagun gure entzuleetako baten batek, e, bueno, ba, interesa duela makrobiotikan eta, bueno, e, zuek Euskal Eskola makrobiotikoan garatzen duzuen e, jarduera guzietan, e, berri eginen diren ikastaroetaz gain, hmm. e, zer egin dezake pertsona horrik nola jo dezake zuen gana, nola jarri kontaktuan zuekin? Pues gure blogetan begiratu dezake, eta guri email bat idatzi edo telefonoz e, deitu. Mm Ze, e, aipatuko ditugu agian e, eh, bai. elbideak eta telefonoak? Bai, pues, e, u, baitugu hiru blog, Bada egoitzgarro.blogspot.com, mm da mhm. makrotina.blogspot.com, eta beste euskal eskola makroetikoa.blogspot.com. Mhm. Mm Hori, bide bat online zuekin kontaktatu nahi duten entzat. Horiak. Eta telefonoz, pues, behatzi lau sortzi, berrogeita mar, lau bi, sei behatzi. Bederatzi lau zortzi, bost zero, lau bi, bederatzi, hortxe beraz e, Euskal oh. Eskola Makrobiotikoaren eh, telefonoa, eta baita lehen aipatu ditugun eh, blogak ere. Egoitz garrio, mil esker gurean izateagatik, zorte hon datozen hilabeteetako ikastaro hoietan, eta baita Euskal Eskola Makrobiotikoan antolatzen dituzuen e, jarduera guztietan ere. Eskerrik asko benetan. Zuei. Aio. Ben, aur. Journey talde mitiko antzuten ari gara, of lifetime kantua, oraintxe atera berri duten errekopilazio disko baten eh, parte dena, original album classics izeneko diskoa, Journey taldearena. arena. Eta gure gaurko berri berrion saioa amaitu baino lehen, gogorarazi nahi dizuegu hiru deialdi daudela zabalik eh, berriozarko udalaren aldetik, hoietako bi udal kiroldegiari dagozkio, kirol instalazioak, eh, berrikilan sozietate publikoak, Ba, alde batetik, e, ba, kanpaina bat abiatu berri du, abonatu berriak lortzeko, eta beraz, instalazioko abonatuak izateari utzi zutenek, aukera izanen dute apirilera bitartean berriro abonatua ahal izateko, hasierako kuota hori ordaindu behar izan gabe. Bestalde, hilabete hoietan, hau da, e, urtarriletik apirilera, kide izateko egindako eskaera berri guztien hasierako kuota zatika ordaindu al izanenda hileroko 6 epetan. eta kiroldegiarekin eh, jarraituz eh, kiroldegiko udako terraza eta taberna ustiatzeko kudeak eta esleitzeko deialdia egin du berrikilan eh, sozietate publiko horrek ba Alde batetik, aipatu behar dugu, kontratua izenpetzen den egunetik aurrera urtebeteko iraupena izanen duela kontratu horrek, eta urtetik urtera berritual izanen dela gehienez ere beste hiru urtez eta proposamenak berrikilan sozietatik sozietate publikoaren erregistro orokorrean aurkeztu izanen direla hau da, antsoaingo zendea kalean zenbakirik gabe berriozarren goizeko sortzi terdietatik arratsaldeko lauak arte. Kasu honetan, e, EPA laburragoa da, izan ere urtarrilaren amaseian amaituko da, kiroldegiko udako terraza eta taberna ustiatzeko eskaera hori aurkezteko epea Enkantean hartzeko eskaintzaren oinarrizko aurrekontuari dagokionez 3600 eurokoa izanen da eta 2000 eta barkatu bez kanpo begei gastu arruntak argia ura gasa telefonoa eta abar eh, parte hartzeko bete beharrak eta baldintzak navarra.es webgunean eh, daude eskegita eta baita proposamenak aurkezteko tokian ere E, eh, antsoingo zendea kalean zenbakirik gabe. oiesek beraz aipatu behar genituen abisuak e, dagoeneko amarrak dira, amarrak e, puntu puntuan, eta hementxe amaitzen da gure gaurko berrion eh, saioa, datozen eh, egunetan ere hementxe izanen gara, ostiralean puntual puntual goizeko bederatzietatik amarretara FM-ko eun puntu sortzian eta interneten eguzkiplaza.net webgunean. Eta ordura arte beraz, e, guk eskerriak eman nahi dizkizuegu, gurekin izateagatik, e, txintxoak izan, eta ondo bizi, Aio!